الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد <clears throat> Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braću, poštovani sestre, uvažni gledatelji, kao što znate, srijeda, nakon jaci namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Ennevevija Rahmetullahi Alihi. Večeras počinjemo treće i posljednje kao najveće poglavlje ili cijelinu knjige uh, u kojoj imam Ennevi Rahmetullahi Alihi pokušava da spomeni stvari koje su zabranjene u islamu, pa kaže poglavlje o zabranjenim dijelima. Poglavlje o zabranjenim dijelima, 17. poglavlje, na 681. strani. Prva stvar, želim da spomenim nekoliko stvari koje su nam potrebne e, kada je u pitanju zabranjivanje ili sama ta zabrana u islamu, takozvani en Znači, u islamu imamo uh, nešto što se zove zabrana, zabranjivanje određenih, određenih stvari u islamu i samim tim iz te zabrane proizilazi da muslimani ne bi trebali da radi ono što im je zabranjeno. Glavna i osnovna metoda i način kako se zabranjuje nešto jeste nemojte to činiti ili nemoj to činiti. E, postoji različiti, različiti način, ako čitamo knjige u suli fikha, vidjet da postoji različiti načini kako određena stvar u islamu može biti zabrajena. Ovo je veoma bitno zato što nekada ljudi određene stvari ne razumiju da iz takvog načina obraćanja Božijeg poslanika ali se letu veselam proizilazi da je nešto strogo zabrajeno. Pa primjera radi, ako se u određenim stvarima spominje da je počinioc određenog dijela proklit, ili ga je prokleo uzvišeni Allah, ili ga je prokleo Boži poslanik, ali se letu se nam, isto ga proizilazi da je to dijelo zabranjeno. Znači, prva stvar, ako određeno dijelo kaže se ko uradi to i to, proklet je. Ko uradi to i to, prokleo ga je uzvišeni Allah. Ko uradi to i to, prokleo ga je Allah poslanik, ali se letu se nam, takva stvar se u islamu smatra zabranjenom. Isto tako, ako nam uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala prenosi govor da je nešto zabranjeno. Pa kaže, innama jenhakum Allahu anil ladhina qatalukum fid din, Allah vam je zabranio da budete, hajde da kažemo, da ne budete u dobrim odnosima sa tim i tim. Imamo treći, treću stvar, a to je da se određenom insanu, odnosno počinjucu određenog dijela, prijeti određenom kaznom. Ako imamo, znači, hadis ili kuranski ajet u kojim se spominje da ako insan uradi nešto, da mu se prijeti određenom kaznom, iz takvog načina, znači, obraćanja proizilazi da je određena stvar zabranjena. Isto tako, ako za određen grijeh postoji šerijatski precizna kazna. Znači, ovdje imamo e, treća stvar, jeste da se prijeti čovjeku na sudnjem danu da će biti kažnjen zbog nečega. Ova četvrta jeste da čovjeku se kroz Kur'an ili hadise Božijeg e, poslanika pojasni da određeno dijelo ko uradi bit će još na dunjalu ku kažnjen šerijatskom kaznom. Iz toga proizilazi da je to dijelo u islamu zabranjeno. I na kraju peti način da određena stvar se stavi kao opis nevjernika ili licemjera. Sama stvar ako se nešto stavi kao opis licemira ili kao opis nevjernika, takva stvar, takva stvar se u islamu smatra zabranjena. E, imamo nekoliko stvari koje treba da znamo u pogledu šta to proizilazi iz zabrane u islamu. Pošto evo imamo znači poglavlje o zabranjenim djelima poglavlje o zabranjenim dijelima, šta to u islamu proizilazi iz zabrane. Pa kažu islamski učenjaci, ako imamo u nekom hadisu ili kuranskom ajetu da je nešto zabranjeno, nema uz tu zabranu nikakva, nikakav kontekst, nema nikakva indicija ili kako to kažu arapi karine, karain, onda po džumhuru islamskih učenjaka takva stvar se smatra haram i zabranjenom. Imamo s druge strane, ako imamo zabranu, ali uz tu zabranu je došla indicija ili ili potvrđuje tu zabranu žestoko ili tu zabranu spušta na nivo mekru i pokuđeni stvari. Znači imamo tri različite, hajde da kažemo tri različita nivoa zabrani. Imamo zabranu koja je došla bez ikakvi indicija. Znači nema ništa ni u kakvom kontekstu istoga kod većine islamskih učenjaka proizilazi zabrana. Za, proizilazi da je to haram. Imamo zabranu, ali uz tu zabranu je došla i potvrda. Još nešto dodatno je potvrđuje, onda istoga isto proizilazi zabrana haram, ali imamo ono što je nama interesantno, da nekada imamo zabranu za određeno dijelo, ali dolaze druge indicije, dolazi nešto, jedan drugi dokaz koji tu zabranu ublažuje i spušta je na nivo pokuđenosti. Pa primjer radi, e, primjer toga jeste da Allah poslanik zabranjuje da se pije voda stojeći. A nakon toga i sam Allah poslanik zabilježeno da je pio vodu stojeći. Pa onda kažu islamski učenjaci, ova zabrana Božijeg poslanika nije na nivou harama, Znači, pošto je e, poslije zabilježeno da je Boži poslanik Ali se letu Veselam pio vodu stojeći, pa kažemo ta zabrana nije došla do nivoa i do stepena harama. Ili kažu neki islamski učenjaci, ako određena zabrana bude u kodeksu ponašanja, u adabima, velika većina zabrana koji su spomenute u adabima ne idu do stepena da je neka određena stvar strogo zabranjena, već iz te zabrane proizilazi mekru. <clears throat> ono što je pitno spomenuti, da osoba, kada je u pitanju zabrana u islamu, ko se suzdrži od zabrane, bit će nagrađen, a koji je prekrši, bit će kažnjen. Znači, veoma je bitno zapamtiti kada je u pitanju haram u islamu. Onaj ko se strpi od harama bit će nagrađen, a onaj ko, onaj ko ga bude činio bit će kažnjen. Šta proizilazi u islamu iz određene zabrane? Proizilazi da čovjek odma kontinuirano ostavi određenu stvar. Ako smo pročitali određeni hadis – pročitali smo kuranski ajet u kojim se nešto zabranjuje. Zabranjuje se kamata, zabranjuje se blud, zabranjuje se laž, zabranjuje se ubijstvo. Šta mi kao muslimani treba da činimo? Da to odma ispoštujemo i tako ostaje kontinuirano u našem životu. Znači dvije stvari proizilaze, kao što kažu islamski učenjaci u suli fikha, el feurije wal istimrarije iz zabrane proizilazi da se od nas traži da to odma ostavimo i da to ostavimo kontinuirano. <clears throat> Nakon toga, vraću moja dragi cijeni sestre, evo nakon jednog, e, inšala, kraćeg desetominutnog uvoda, e, neke stvari koje bi čovjek vjernik trebao da zna, koji se vezuju za zabrane u islamu, iako znači u, u predmetu usuli fikha, imamo dva velika poglavlja, imamo poglavlje zabrani, imamo dosta pitanja koja se vezuju za zabranu, imamo poglavlje harama, ime kruha, znači to su sve zasebne celine u predmetu ili poglavlju u suli fikha, ali evo ja sam pokušao da spomenu neke možda i najbitnije stvari koje bi mi kao, hajde da kažemo, obični narod trebali da znamo, a vezuju se za zabranu islamu. 254. E, poglavlje imame nevi kaže zabrana ogovaranja i naredba čuvanja jezika. Prvo poglavlje za, o zabranama u islamu koje imam Ennevi spomenu ovdje jeste zabrana ogovaranja i naredba čuvanja jezika. Kao da kaže imam Ennevi u ovom poglavlju ću o ti koji čitaš ovu knjigu Vrtovi pobožnjaka da ti spomenim određene argumente koji ukazuju na zabranu ogovaranja u islamu i naredbu kako islam naređuje da čovjek treba da čuva svoj jezik odnosno argumenti koji potvrđuju koliko je opasno da čovjek ne čuva svoj jezik. Kaže Imam Nevi u prvom argumentu koji je citirao, to su riječi uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Huđurat. وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم I ne ogovarajte jedni drugi. Allah Đelšanu zabranjuje da muslimani jedni drugi ogovaraju. Poslije će nam na kraju večerašnjeg druženja doći hadis kojim Boži poslanik Ali se letu eselam definiše šta je to ogovaranje. Ogovaranje je da spomineš brata muslimana u njegovom odsustvu po onome što on ne bi volio. Pazite, veoma bitna stvar. Znači, mi dosta puta kažemo, to je istina što ja o njemu pričam. Dobro, istina. A da li bi on volio da se to o njemu priča? Ako ne bi volio, onda je to ogovaranje. Ako mi pričamo insanu nešto što nema pri njemu, lažimo, onda je to potvora kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu. Pa kaže Allah Đeršanu u suri Al-Huđurat وَلَا يَغْتَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا I nemojte jedni drugi ogovarati, nemojte jedni drugi spominjati po nečemu što drugi insan prezire da se spominje o njemu, a on tu nije. I onda po ovoj gore podjeli, rekli smo imamo podjele, imamo zabranu, imamo zabranu koja je potvrđena, I imamo zabranu koja je spuštena. Ovdje dolazi nakon ove zabrane, nemojte jedni drugi ogovarati, kaže uzvišeni Allah, zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga, a vama je to odvratno. Zato se bojite Allaha, Allah zaista prima pokajanje i milostiv je. Znači uzvišen je Allah s.w.t. nakon zabrani ogovaranja, poredi ogovaranje sa jedinjem mrtvog mesa naših vrata. Nešto mnogo, mnogo ogavno, kaže, e juhibbu ahadukum, zar bi volio neko od vas da jede meso mrtvoga svoga brata. Fekerih tomu, vi to mrzite i prezirite, tako treba da prezirite i mrzite, prenošenje, odnosno ogovaranje i spominjanje osoba, oni nisu tu po nečemu što oni ne bi voljeli. Tako da, e, kažu islamski učenjaci, da je gibet, ogovaranje, jedan od velikih, velikih grijeha i vidjet ćemo poslije argumente koji ukazuju e, da je e, za ogovaranje i gibet spomenuta kazna na sudnjem danu, a rekli smo da kada se za određeno dijelo spomine kazna na sudnjem danu, da je to dijelo E, znači haram i strogo zabranjeno i da je veliki grijeh. Pa kažu islamski učinjaci da je da je e, ogovaranje, spominjanje ljudi po nečemu što oni ne bi voljeli, a oni nisu tu, da je to jedan od velikih grijeha po konsenzusu islamskih učenjaka. Nažalost, imali bi sad mnogo vremena, e, odnosno mnogo toga kazati u pogledu ove bolesti, ali nije mi poznato danas da postoji grijeh da je proširen među muslimanima kao gibe ogovaranje. Znači vidjet ćete uvijek da imate ljude koji konzumiraju alkohol, ali velik broj njih ne konzumira. Imate ljude koji klanjaju, imate velik broj ljudi koji ne klanjaju. Imate ljude koji kradu, imate dosta ljudi koji ne kradu. Ali kada je u pitanju ogovaranje, kada je u pitanju da spominjemo nekoga, po je što on ne voli, a on nije tu, to je znači skoro prisutno kod svih ljudi osim, osim, osim onoga kome se uzvišeni Allah te barake wa ta'ala smiluje. Čovjek treba da pazi svoj jezik, da pazi, da kontroliše šta priča i da pokuša da iz, znači da iz svog vokabulara i svog ponašanja izbaci ovu ružnu naviku. Nakon toga, od primjera gdje se znači naređuje šta će čovjek, da čovjek čuva jezik i da pazi šta će govoriti jesu riječi uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Isra ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا i ne povodi se za onim što ne znaš. I sluh, i vid, i razum, za sve to će se zaista odgovarati. Kažu neki islamski učenjaci, kao što navodi imam El Taberi u tefsiru ovog kuranskog ajeta, u ovim riječima e, i ne povodi se za onim što ne znaš. Nemoj govoriti ono što ne znaš. Vi ako malo se uključite na društvene mreže, dan, dva, pet, sedam, deset, mjesec ili dva, vidjet ćete koliko su danas muslimani iskušani time da govore ono što ne znaju i ono što nisu kompetentni i ono za šta nemaju dokaze. Znači čovjek prvo treba da pazi da zna šta govori, da ima za to dokaze, da bude kompetentan i tako dalje. Danas ćete vidjeti da svi ljudi žele da pričaju o vjeri. Neće svi da pričaju o medicini, neće svi da pričaju o ekonomiji, neće svi da pričaju o informatici, ali svi hoće da tumače vjeru i svi hoće da ja mislim, ja mislim, ja sam čuo, ja sam pročitao i tako da. Ja se ne slažem s vama i tako dalje. Pa Allah Žešanu kaže ovdje وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ Nemoj se povoditi za onim što ne znaš. A po jednom tefsiru nemoj govoriti ono što ne znaš. Doista i sluh i vid i razum za sve će se, znači veoma teža račun polagati na sudnji dan, na sudnjem danu, pa definitivno ovaj kuranski ajet podstiče da čovjek pazi šta govori, šta piše, kako piše, kako iznosi, da pazi šta sluša, da pazi šta gleda i tako dalje. <clears throat> Nakon toga u suri Qaf, kaže uzvišeni Allah, ma jel min qawlin illa ladayhi raqibun atid a oni ne izuste ni jednu riječ a da pored njih nije prisutan onaj koji bdije oni ne izuste ni jednu riječ jednu riječ a da pored njih nisu oni koji bdiju koji zapisuju iako smo mi dosta puta kroz predavanje govorili na sudnjem danu čovjek će imati protiv sebe nekoliko svjedoka protiv njega će svjedočiti uzvišeni Allah koji je sve vidio i sve čuo protiv njega će svjedočiti meleki koji su sve zapisali, protiv njega će svjedočiti njegovi ekstremiteti i oči i uši i njegova koža i njegove noge i protiv čovjeka će na kraj krajeva svjedočiti i zemlja po kojoj je hodio. Pa insan treba da bude svjestan u svakodnevnom životu, da se čuva potvori, da se čuva laži, da se čuva gibeta, da se čuva nemimeta, da se čuva potvori, da se čuva prenošenja tuđih riječi, lažnog zaklinjanja i tako dalje. Sve ono što je zabranjeno, a vezuje se za naš jezik, treba da zna da meleki apsolutno ništa ne propuštaju, znači sve živo zapisuju ma jelfivu min qavl' oni neće kazati niti jednu riječ, a da pored njih nisu oni koji bdiju. Kaže, imam nevevi ovdje kao jedan mali, kao jedna mala opaskica, svaka punoljetna i pametna osoba dužna je da čuva svoj jezik, a to podrazumijeva da će pričati samo onda kada je sigurna je da je njen govor dobar i koristan. Znači imame nevi postavlja prvo jedno pravilo i kaže svaka punoljetna i pametna osoba dužna je da čuva svoj jezik, A to podrazumijeva da priča samo onda kad je sigurna. Čovjek hoće pričati, postavi sebi pitanje. Jesi li siguran da to što ćeš pričati je dobro i korisno? Jesam, pričaj. Nisam siguran. Šuti. Sada ćemo vidjeti šta kaže. A ukoliko dođe u situaciju da je korist od pričanja o određenom pitanju podjednaka, kao i korist šutnje o tome, u tom slučaju sunnet je dati prednost šutnji nad govorom, jer ponekad i govor koji je u osnovi dozvoljen i u kojem nema ništa sporno, vodi ka onome što je na koncu ili haram, ili strogo zabranjeno ili mekruh pokuđeno. Ovo se u praksi vrlo često dešava, a spasiti se toga, a spasiti se toga, blagodat je s kojom se ništa ne može uporediti. Pazite koliko je imam en nevevi precizan, čak da čovjek znači ima govor, da je njegova korist šutnje velika i govoš, korist govora je velika, kaže u toj situaciji će čovjek dati prednost šutnji. Pa je citirao, Kur'an, e, citirao hadis Božih poslanika 100, e, 1511. E, hadis od Ebu Huriri, prenosi se da Allah poslanik rekao ko vjeruju u Allaha i sudnji dan neka govori samo ono što je dobro ili neka šuti. Hadis bileži i Buharija i Muslim. Ovaj hadis jasno ukazuje da bi čovjek vjernik trebao da priča samo onog momenta kada zna da je njegov govor koristan i dobar. Nakon toga, 1512. hadis. Od Ebu Musa el Eš'arija radi Allah, to se prenosi, da upita Allahu poslanika, ali i salatu wasalam, Allahu poslaniče, ko je najbolji musliman? A on mu odgovori, onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i su, sigurni drugi muslimani. Allahu ekber. Ovaj hadis, jedan veliki, veliki hadis, ukazuje na savršenstvo i ljepotu vjere Islama. Svakako mi imamo ovdje vezano za ovaj hadis pomenuti nekoliko veoma bitnih činjenica, pošto se ovakvi hadisi i slični njima mogu pogrešno razumjeti. Pa pita Ebu Musa, el Eš'ari radijallahu ta'ranhu, Ko su to najbolji muslimani? Allahov poslaniće. Kaže Allahov poslanik, onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani. Praću, moje draga i cijenije sestre, ovakvi hadisi se trebaju svatati na način da je čovjek ispunio osnove Islama i ostavio zabrane Islama. Ja sam nedavno imao jedan videoklip u kojem jedan šejh spominje kako je čovjek uh, viđen da je ušao u džennet zato što je zato što je pazio na jednu udovicu koja imala svoje jetime i tako dalje. Pa je taj šej malo, ajde da kažem, emotivno spominjao kao nećete u džennet uvesti ni tvoja brada, ni tvoj namaz, ni tvoji postupci, uvešćete tvoje dobro srce i tako dalje. Znači moramo paziti kada slušamo govor u Lemi. Moramo paziti kada slušamo hadise Božijeg poslanika. Evo po ovom hadisu kada bi ga bukvalno shvatili, onaj od čijeg su jezika i ruku umirni i sugurni drugi muslimani, to su najbolji muslimani. Da imamo čovjeka, od njegovog jezika i ruku su sigurni svi ostali, ali ne klanja, ne posti, ne daje zekijat, znači e, radi mnoge druge grijehe. Kako će biti to najbolji musliman? Pa ne možemo, znači, stvari uzimati osim da ih uzmemo kao jedan veliki, veliki mozaik islama. Pa ovaj hadis nas podstiči i te kako nas podstiči da onaj ko želi da dostigne vrhunac islama i savršenstvo islama, treba svakako da ima i namaz, i zekat, i post, i hađ, i da ostavlja grijehe velike, ali u svemu toga tome da su od njega i njegovog jezika i njegovih ruku sigurni svi ostali muslimani. Tako se ispravno svataju ovakvi hadisi. Jer imamo mnogo hadisa da Allah poslanik kaže korektni toliko i toliko puta određen zikr, bit će mu oprošteni grijesi. Da li to znači i zajutra kažemo taj zikr i cijeli dan ne moramo klanjati, ne moramo postiti, možemo krasti, ići u kladionicu, možemo varati, rekli smo zikr i bit će nam oprošteni grijesi. <clears throat> pa je to neispravno svatanje ovakvih hadisa. Ovi hadisi se moraju svatati znači, u jednom širim konceptu islama. Kaže bu Musa i Lešari Allahu posljedniče, <clears throat> Ko je najbolji musliman? <clears throat> A on odgovori, onaj od čijeg su jezika i ruku mirni sigurni drugi muslimani. Pa je znači sigurnost <clears throat> od jezika i sigurnost od ruku pokazatelj da je neko da je neko na visokom stepenu imana i islama, ali u svemu tomi treba da pazi na sve druge stvari u islamu. Pa je ovo ispravno svatanje ovakvih hadisa. Nakon toga, 1513. hadis od Sehlibnu Sada, radi Allah, te vam prenosi da je Allah poslanik rekao, ko mi garantuje da će čuvati svoj jezik i spolni organ, ja mu garantujem džennet. Evo opet isti hadis. Ko mi garantuje da će čuvati jezik i spolni organ, ja mu garantujem džennet. Da li to znači da čovjek ne treba klanjati, ne treba postiti, da može krasti, da može varati, da može biti u kladionci, ove dvije stvari ispuni mu se džennet. Ne. Već da čovjek ispuni osnove islama, a u svemu tome on čuva svoj jezik i u svemu tome čuva svoj spolni organ, Allahu poslanik alihi salatu wasalam takvoj osobi garantuje džennet. Svakako da ovaj hadis ukazuje na opasnost jezika, opasnost spolnog organa, a s druge strane ukazuje na vrijednost čuvanja spolnog organa i čuvanja onoga znači što je između dvije vilice, to jeste našeg jezika. Pa Allah poslanik ali se letu je seram postičući ljude da pazi na svoj jezik i da pazi na spolni organ kaži ko meni bude garantirao da će čuvati svoj jezik i sa njim govoriti samo ono što je dobro, čuvati se laži, čuvati se potvori, čuvati se govora o Allahu i vjeri bez znanja i tako dalje. Svega onoga što je zabrajeno u islamu, ko svoj spolni organ bude čuvao od harama, od bluda, od nemorala, ja, kaže Allah poslanik ali se letu selam, takvoj osobi garantiram džennet. <clears throat> Nakon toga, U 1514. hadisu Allahov poslanik alaih salatu selam izrekao je nekoliko hadisa, imam neve ih je spomenuo u vrsti u ovoj knjizi, kako bi čovjek shvatio koliko je ovaj jezik, ovaj mali ljudski organ opasna stvar. Sa ovim jezikom mi ulazimo u islam. Onog momenta kad kažemo la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, rekli smo i izrekli smo najiskuplju rečenicu na planeti – La ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Pa će čovjek zbog te riječi ući u džennet. Zbog te riječi će zadobiti milost svoga gospodara. Zbog te, zbog te riječi će biti sačuvan od vatre džehennema. Zbog te riječi će izbjeći srđbu svoga gospodara i tako dalje. Ali isto tako, zbog, te, zbog tog jezika može izgovoriti riječi gdje će opsovati vjeru, opsovati Allaha, opsovati neku svetinju, potvoriti nekog Allahovog groba, znači slagati, prevariti, potvoriti, do te mjere da znači zbog jedne riječi može biti bačen u džehennem. Pa insan treba da zna da je jezik jedan organ koji ga može uvesti u džennet i sa njim zaslužiti džennet, učeći Kur'an, pozivajući ljude u hajr, citirajući hadise, govoreći ono što je dobro, čovjek može jezikom zaslužiti džennet, a može isto tako svojim jezikom zaslužiti kaznu. Pa je veoma bitno, veoma bitno da čovjek kontroliše svoj jezik, šta govori i šta izlazi iz njegovih usta. Kaže se u ovom hadisu, Od Ebu Hureyre se prenosi da je čuo vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam kako je rekao U istinu će čovjek ponekad bez razmišljanja izgovoriti riječ pa će zbog nje biti bačen u vatru dublje nego što je razdaljen između istoka i zapada hadi izbilježi Buharija i Muslim. Čovjek će izgovoriti riječ. Nije rečeno napisao roman. Nije rečeno napravio izvještaj, nije napravio e, emisiju od sat vremena, nije napisao tekst, ne, kazat će jednu riječ. Ovo je, braćo moje draga i cijenije sestre, veliko zastrašivanje za sve nas da čovjek pazi šta govori. O svome bratu muslimanu nerijetko čujemo i prođe čovjek koji ima bradu, kapu, vehabija, Naiđe žena otkrivena, kaže bludnica. Naiđe čovjek, kaže nevjednik. Naiđe čovjek novotar. Naiđe čovjek prevarant. I tako dalje. Mora čovjek paziti šta govori. Mora čuvati svoj jezik. Jer kaže Allah poslanik, u istinu će čovjek ponekad, bez razmišljanja, onako nonšolantno u šali, izgovoriti riječ, pa će zbog nje biti bačen u vatru dublje nego što je razdaljina od istoka do zapada. Toliko duboko će ga baciti u vatru zbog jedne riječi. Čuvajte svoj jezik, uposlite svoj jezik dobrom, zikrom, veličanjem Allaha, učenjem Kur'ana, govorom lijepih stvari, pozivanjem u hajr, naređivanjem na dobro, odvraćanjem od zla, ostavite se gibeta, nemimeta, psovke, potvori, vrijeđanja i tako dalje. <clears throat> U 1515. hadisu od Ebu Hrvije se prenosi da je Allah poslanik rekao Čovjek ponekad izgovori riječ, kojom je uzvišeni Allah zadovoljan, na koju on uopće ne obrati pažnju, pa ga Allah zbog nje podigne na visoke stepene u džennetu. A ponekada izgovori riječ koja srdi uzvišenog Allaha, a na koju uopće nije obratio pažnju, pa zbog nje bude bačen u džehennem. Hadis bilježi Buharija. Evo ovo, to je onaj primjer. Čovjek zbog jedne riječi može biti uzdignut u džennetu na visoke stepene najveći primjer je reći la ilaha illallah. Ešhedu en la ilaha illallah. Wa ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. Kada bi ljudi znali vrijednost ovih riječi, svakim danom bi ih izgovarali. Svakim danom bi ih ponavljali, učili bi njihovo značenje, živjeli bi po njihovom značenju. La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Jedne prilike su asabi bili u bitci pa je jedan neprijateljski vojnik ubio i ranio nekoliko muslimanskih vojnika, ashaba, pa je jedan ashab vidjevši šta radi krenuo na njega, pa kada je ovaj nevjernik vidio da će biti ubijen, kazao je La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, ulazim u Islam, nemaš više pravo da me ubiješ. Ovaj čovjek jednostavno pod emocijama, vidjevši šta je on uradio, ubio ga je. Nakon bitke je došao Božijem poslaniku alihi salatu wasalam i ispričao mu je šta je se desilo. Pa mu kaže Allah poslanik, jesi li ga ubio nakon što je rekao la ilaha illallah? Ma Allah će kaže, on je to rekao bojeći se sablje, vidio je da ću ga ubiti. Kaže, jesi li otvorio njegova, njegova prsa, njegove grudi, pa da znaš kako je to on kazao. Kaže, pa je toliko ponavljao te riječi da sam volio da još islam nisam primio, da tek sad uđem u islam. To su te riječi la ilaha illallah, najskuplje riječi na svijetu. Najskuplje riječi koje insan može reći jesu la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, nema Boga osim Allaha. Ja svjedočim i čvrsto sam ubijeđen da ne postoji božanstvo, koji zaslužuje da mu se robuje i ibadeti čini, osim uzvišeni Allah. I svjedočim da je Mohamed njegov rob i njegov poslanik. To su najskuplje riječi koje čovjek može kazati na dunjalku. Pa kaže Allah poslanik, insan će kazati riječi, zbog tih riječi će zadobiti Allahovo zadovoljstvo i uzdiće ga uzvičeni Allah na visoke stepene zbog tih riječi. Sjetimo se onoga sahaba koji krenu u bitku, pa je došao Božijem poslaniku i kaže Allahu poslaniče, ja želim da primim islam, hoćeš li da primim islam prije bitke ili poslije bitke? Allahu poslanik je znao da insan svaki kada uđe u bitku može poginuti. Kaže, ne, ne, ne, uđi u islam, primi islam prije bitke. Pa je rekao, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i krenuo u bitku. Pa je poginuo u bitci. Pa je kazao Allahu poslanik, kaže, radio je malo, Bio je kratko islamu, a uradio i zaradio mnogo. Zato je moj savjet, imamo dosta puta e, ljudi nemuslimana koji prate rad, koji prate predavanja, shvatili su koncept islama, koncept Boga u islamu, šta je Bog u islamu, šta su poslanici, Moj savjet takvim osobama je da požuri sa izgovaranjem riječi la ilaha illallah. Makar to niko ne znao, neka samo zna uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, oni su kod Allaha muslimani. U islamu nije uvjet da, da se negdje obznani ja sam musliman. Čovjek može biti musliman i da umrije, da njegovi roditelji ne znaju da je musliman i da ga zakopaju sa nevjernicima. On je kod Allaha musliman ako je to rekao iskreno, znajući šta te riječi znaju, znači, znajući šta one negiraju, znajući šta one potvrđuju, znajući šta iz njih proizilazi, on je musliman. Pogledajte Allahog poslanika kako je bio pronicljiv, kaže vam ashabu, ne, ne, ne, reci la ilaha illallah, prije borbi. Pa ga je poslušao, pa je malo radio, a zaradio mnogo. Vratimo se našim hadisu, pa kaže Allahog poslanik, Ima ljudi koji će kazati riječ, pa će zbog toga biti podignuti na visoke stepene. A ima ljudi koji će kazati riječ, vrijeđajući vjeru, vrijeđajući gospodara, vrijeđajući poslanika. Danas i tekako, i tekako rasprostranjeno da se ljudi smijavaju sa vjerom, i smijavaju se sa gospodarom, na karikaturama prikazuju Božijeg poslanika alihi salatu wasalam, ismijavaju svetinje, ismijavaju vjernike, potvaraju vjernike, lažu, petljaju. Može insan zbog takvog odnosa može potpasti pod ovaj hadis da Allah poslanika alihi salatu wasalam kaže biće bačen duboko, duboko u džehennem zbog toga. <clears throat> Nakon toga 1516. hadis opet hadis koji govori o sličnom značenju koji smo evo već u dva, tri hadisa imali. 1517. hadis Sufjan ibn Abdullah radijallahu ta'ala kazuje da je rekao Allahu poslaniku Allahu poslaniće, savjetuj mi nešto čega ću, čega ću se čvrsto držati. Poslanik ali se selatu selam reče, reci, moj gospodar je Allah, a zatim u, ta, u tome ustraj. Sufjan upita, Allaho posljednice, čega se najviše plašiš za mene? On je uzeo svoj jezik i rekao ovoga. Hadis bilježi imam tirmizi. Znači, dolazi čovjek Božijim posljednik, kaže Allaho posljednice, reci mi, ukaži mi na nešto čega ću se čvrsto pridržavati, nešto. Kaže, reci, kul amen tu billahi, reci, ja vjerujem u Allaha. Thumme steqim, Zatim ustraj na tome. Ako vjeruješ u Allaha, ti vjeruješ da je On gospodar zemlje i nebesa, ti vjeruješ da se samo njemu i badeti čini, ti vjeruješ da je On savršen, njegova imena i svojstva, ti vjeruješ u Allaha, ti time vjeruješ u meleke, poslanike, u knjige, u sudnji dan, u kader. Reci ja vjerujem u Allaha, vjerujem da sve što je objavljeno u Kur'anu je istina. Thumme steqim, zatim ustraj na tome. mi. Pa onda on kaže, a dobro, čega se najviše bojiš za mene? Pa je Allah poslanik uzeo svoj jezik i kazao, ovoga se najviše bojim. Jezik! Pa je Allah poslanik ali se retu se znao, znači savjetovati svoje ashabe da čuvaju i pazi jezik, odnosno da čuvaju i pazi šta govori svojim jezikom. Nakon toga, 1519. hadis od Ebu Huriri se prenosi da je Allah poslanik alaih salatu selam rekao Koga Allah zaštiti od zla onoga što je među njegovim vilicama i zla onoga što je među njegovim nogama ući će u džennet. Ovakav sličan hadis smo već imali. 1520. hadis od Ukma ibn Amira radi Allah to se prenosi upitao je Allahu poslanika alaih salatu wasalam Allahu poslaniće u U čemu je spas? Ja Rasul Allah, men neđa. Allahu poslaniće, kako da se spasim? Ovo je nešto što svima nama danas treba. Ashabi Allahovog poslanika, u vremenu kada nije bilo interneta, ni muzike, ni, ni onoga što mi danas vidimo od izazova islamofobije i mnogo toga, on pita Allahu poslanić, kako da se spasim? Gdje je spas? Kako ću se spasiti? Kaže Allah poslanik ali se salatu selam pazi na svoj jezik. Prva stvar, Allahu ekbar, svaki vjernik bi u toku dana trebao da se sjeti ovog hadisa. Kako da se spasim? Pazi na svoj jezik, kontroliši svoj jezik, kontroliši i preispituj svoj jezik šta govoriš svojim jezikom. Je li to dobro ili je zlo? je li to laž ili je potvora, je li gospodar zadovoljan sa tim ili nije zadovoljan, Ima mi dokaz za ono što govorim, jesam li kompetentan, da li je to provjereno i tako dalje. Pa insan prvi razlog kako da se spasi u vremenu smutnje i izazova jeste emsik alejk lisanek dobro čuvaj svoj jezik pazi šta govoriš sa jezikom kaže nakon toga drži se svoje kući. Allahu Ekber, pogledajte poslaničkih savjeta. Čovjek evo danas ne može reagirati i ne može izmijeniti ulicu, ali može izmijeniti i popraviti i organizirati svoju kuću onako kako on želi. Pa naša kuća može da bude oaza mira, mira, u zagađenom društvu i sredini gdje mi živimo. Naša kuća, mi kad uđemo, to može biti kuća gdje se uči Kur'an, gdje se klanjaju namazi, gdje nema slika na zidovima, gdje nema pasa po kući, gdje se ne psuje, gdje se selam naziva, gdje se ilahije slušaju, gdje, znači, gdje se međusobno članovi porodice voli, pazi, poštuju i tako dalje. Pa kaže Allah u poslanika ali se letu selam voli jesauke, bejtuke, nemoj mnogo ići napolje. U to vrijeme nemoj mnogo ići napolje. Allahu ekver, pogledajte danas razgoličenosti, pogledajte reklama, pogledajte izazova, pogledajte grijeha, pogledajte zagađenosti svakog, znači u svakom smislu zagađenost i grijeha, a i u stvarnom smislu riječi. Pa kaže Allah poslanik, neka ti tvoja kuća bude dovoljna. Tu organizuj svoj život. Svakako, treba paziti. Mi danas možemo sjetiti u kući za 26 sata, a da smo, bolje bilo smo izišli napolje. A to je da ne budemo u kući tjelesno, a da budemo svojim razumom po e, Australiji i po Americi i po Evropi putem društvenih mreža. Pa trebamo shvatiti da je naša kuća oaza našeg imana onog momenta kada budemo našu kuću ispravno organizirali. I treća stvar, kaže Allah poslanik, plači nad svojim grijesima. Uobki ala hati etik, kažu komentatori ovog eh, hadisa, da se time misli en nedem, da čovjek, da čovjek jednostavno žali zbog grijeha koje je činio do te mjere da plaće zbog svojih grijeha koje je počinio, da se toliko kaje što je činio određene grijehe da ga to kajanje dovede do plakanja. Pa su to ta tri poslanička savjeta kako se spasiti u vremenu smutnje i izazova. Asa pita Allahu poslaniče men neđa, kako da se spasim? Kaže, emsika alejke lisanek, čuvaj svoj jezik. Vol jese'uke Neka ti kuća bude dovoljna. Živi u svojoj kući sa svojom porodicom, pazi na svoju suprugu, pazi na svoju djecu, odgajaj sebe, klanjaj namaz, uči Kur'an, veličaj Allaha, druži se sa svojom porodicom. Wabki ala hati etik. Kaj se za grije koji si počinio do te mjeri da te to natjera na plaću. Da ti toliko bude žao što si griješio, da plaćeš u pokajanju svome gospodaru. Hiljad 521. hadis od Ebu Sejde el-Hudrija radijallahu ta'an se prenosi da je vrijesnik sallallahu sallam rekao kada sin Ademu osvane svi tjelesni organi preklinju i naklone se jeziku i govori Svi znači organi, noge, ruke, svi se obraćaju i preklinju i naklanjaju se jeziku i kažu Boj se Allaha u pogledu nas, jer mi zavisimo od tebe. Ako ti budeš potpuno ispravno, ako ti budeš postupao ispravno, i mi ćemo, a ako ti skreniš pravog puta, i mi ćemo skrenuti zajedno s tobom. Allahu ekber. Znači, glavna stvar u ljudskom organizmu jeste jezik. In istekamte istekamna, wa ini uviđeđte i uvađeđna, ako ti budeš na istekametu, na pravom putu, i mi ćemo biti. A ako ti skreniš, i mi ćemo skrenuti u dalarati zabludu. Pa čovjek lupa svojim jezikom, priča, potvara drugi, iznosi laži, zbog toga će biti kažnjeno njegovo cijelo tijelo. Ako bude pametan, bude veličao Allaha, zikrio, učio, podučavao, korisno govorio, cijelo tijelo će biti na putu istini. Pa je znači jedan od najbitnijih ljudskih organa jezik. Od ispravnosti jezika zavisi jezik ispravnost cijelog tijela. Svakako da nam ovaj hadis ukazuje na bitnost čuvanja jezika. Nakon toga, jedan veliki hadis, e, mnogo velik hadis, ima mnogo koriste, ali mi ćemo se samo kratko zadržati kod njega, a moglo bi se možda cijelo predavanje e, održati komentarišući ovaj hadis od Muazibnu ibn radi Allah, to se prenosi da je kazao, rekao sam Allahom poslaniku, Allahom poslaniće, obavijesti me o dijelu koje će me uvesti u džennet i udaljiti od vatri. Ovo je bila praksa sahaba radijallahu ta'ala anhum da su znali doći i kažu Allah postaniće, daj kaži nam dijelo, šta da radimo, bitno nam je da se približimo džennetu, da se odaljimo od vatri. I to bi trebala da bude filozofija našeg života. Daj mi dijela koja me vode ka džennetu, ukaži mi na dijela koja vode džehennemu da bježim od njih, a ukaži mi na dijela koja vode džennetu da ih što više činim. Allah poslani kreće. U istinu si upitao nečemu veličanstvenom, a to je zaista lako onom i kom je Allah olakša. Pa kaži, obožavaj samo Allaha i ne pripisuj mu druga. To je najveća stvar u islamu. Robuj samo Allahu. Nemoj robovati nikakvim drugim božanstvima. Nemoj robovati dunjaluku, nemoj robovati strastima, robuj samo Allahu. Samo njemu se pokoravaj i nemoj nikoga stavljati na nivo sa Allahom. Nažalost, ljudi nekada svoja božanstva, nekada dunjaluk, nekada strasti, nekada ljude stavljaju na nivo sa uzvišenim Allahom, što se u islamu zove širk, najveći grijeh. Inna Allahe la jagfiru, en yushrake bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah neće oprostiti da mu se sudrug pripisuje oprosti će ono što je manje od toga pa kaže Allah poslanik Muaz ibn Džebelu obožavaj samo Allaha i ne pripisuj mu druga klanjaj propisane namaze dijeli zekijat posti mjesec Ramazana i obavi hađ ako si u mogućnosti islamski šarti To je ono čemu mi neprestano pozivamo. O Allahovi robovi, kako će čovjek biti musliman ako u svom životu nema pet temelja na kojima je postavljen islam? La ilaha illallah, robuj Allahu, čuvaj se širka, obavljaj namaz, daj zekijat, posti mjesec Ramazana i otiđi na hađa ako možeš. To su temelji. Nažalost, danas velik gruj muslimana se poigrava sa najvećim temeljima islama. Ljudi mogu ići na hađ, ne idu. Ljudi zdravi ne poste. Ljudi imaju novca, ne daju zekjat. Ljudi ne klanjaju namaz zbog neki banalni stvari, zbog utakmice, zbog filma, zbog serije, zbog šopinga, zbog šetnje i tako dalje. Pa kaže, pet stvari, to je najbitnije. Robuj Allahu, nemoj mu pri, pripisivati sudruga, obavljaj redovno pet namaza, daj zekijat, posti mjesec Ramazana i obavi hađ ako možeš. Zatim je nastavio Allahu poslanik i kazao, hoćeš li da ti ukažem na mnogobrojna vrata dobra? Hoćeš da ti ukažem mimo ovih stvari, a još neke stvari koje su u islamu na visokom stepenu, pa kaže post je štit. Insan kada posti, pa makar to bila i na fila, to njega štiti i čuva na dunjalu kod grijeha, lošeg ponašanja na ahiretu, ako Bog da ga čuva od vatri. Sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru. Kad god insan ima priliku da da sadaku, bez obzira bila malehna ili velika, dadni, jedan euro, pet, deset, 50, stotinu, koliko možeš, kaže Allah poslanik, jer zaista sadaka briše grijehe, kao što voda gasi vatru, a tako i namaz u gluho doba noći. Namaz, da čovjek ustane u toku noći kada svi drugi spavaju, isto tako briše grijehe. Tada je Allah poslanik proučio ajete iz sure Eseđda, Potom je poslanik Ali se Selatu Selam pitao, hoćeš da te obavijestim o onome što je najbitnije i onome što je njegov stup i vrhunac? Sad poslanik pita i kaže, hoćeš da te obavijestim šta je to najbitnija stvar i šta je vrhunac svega toga? Pa kaže Allahu poslanik, najbitnija stvar je islam. Najbitnija stvar u životu treba da ti bude vjera, da bude islam. Nažalost, velik broj ljudi stavio je islam, negdje tamo na zadnju rupu svojih prioriteta. Najbitnija stvar mi je islam. Da svoj život organizujem po islamu, moj posao po islamu, moja kuća po islamu, moja porodica po islamu, moje oblačenje po islamu, moja israna po islamu, moj govor po islamu, moj odnos prema roditeljima po islamu, moj odnos prema komšiji prema islamu, moj odnos prema muslimanima prema, po islamu, moj odnos prema životinjama po islamu. To mi treba biti najskuplja, najbitnija stvar u životu. Pa kaže Allah poslanik, alihi salatu wasalam, najbitnija stvar je islam, a njegov stub je namaz. Najbitnija stvar u islamu je namaz. Čovjek vjernik treba da svoj sav život koncipira prema namazu. Putujem. Prva stvar, a gdje ću klanjati namaz? Prva stvar, gdje ću abdestiti? Kako ću se okrenuti prema kibli? Idem u Tursku kako ću na aerodromu odrediti kiblu, kada nastupa namasko vrijeme, mogu li spojiti namaze, mogu li skratiti namaze, hoću li klanjati u avionu ili ću klanjati kad sletim, u rudniku sam, kako ću klanjati, gdje je kibla, kako ću abdestiti, bolestan sam, u bolnici sam, imam kateter, uradili su mi operaciju, ležim na stolu, ne mogu se okrenuti prema kibli, slomljena mi je noga, najbitnija stvar u islamu jeste namaz. Kaže Allah poslanik ali se, a vrhunac islama jeste džihad, borba na Allahovom putu. Da čovjek bude na tom nivou, da je spreman za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, da bi njegova riječ bila uzdignuta, da dadne svoj život za Allahovu vjeru. To je Vrhunac imana da čovjek dođe na taj nivo i da svoj život je spreman dati radi Allaha, radi Islama, to je vrhunac Islama i vrhunac je čini čovjekovog imana. Zatim je upitao Allahu poslanik, a hoćeš li da te obavije s tim, čime ćeš postići sve sa to? Svakako da hoću Allahu poslaniće, onda on tada uzije za svoj jezik i reče, dobro čuvaj ovu. Pita Allah poslanik, hoćeš li da ti sad dadnem nešto što sve ovo može zamijeniti? Pa je Allah poslanik se uhvatio za svoj jezik i kazao, dobro čuvaj ovo, čuvaj svoj jezik. Na to sam mu rekao, Muaz ibn Džebel, Allahu poslaniće, zar ćemo mi odgovarati za ono što govorimo? A on mi odgovori, jadna li ti majka Muaze, seqiletke ke ja Muaz. Zar će ljudi u vatru, naglavačke biti bačeni zbog ičega drugog osim zbog onoga što su njihovi jezici zaradili. Moaz ibn Džebel se malo začudio kad mu Allah poslanik kaže dobro čuva jezik. Kaže Allah poslanik će, pa zar ćemo mi biti pitani za to šta pričamo? Allah poslanik kaže, a zar će ljudi biti bačeni, bačeni na svojim licima i nosevima u vatru džehennema? osim kao plod njihovih jezika i onoga što su govorili i radili. Ovaj hadis ima u sebi mnoge koristi, ali definitivno njegov kraj jeste da čovjek treba dobro, dobro da pazi šta govori i šta izlazi iz njegovih usta. 1523. hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala prenosi da Allah poslanik upitao svoje asabe, znate li vi šta je ogovaranje? Asabi kazaš je, Allah poslanik najbolje zna. Ogovaranje je da spomineš brata muslimana, ogovaranje da svoga brata muslimana spominješ po onome što on ne voli. Reče Allah poslanik, ali se letu selam. Neko upita, a ako je to zaista tako, kao što smo rekli u svome bratu, Na to Allah poslanik odgovori, ako je istina ono što si o njemu rekao, tada si ga ogovorio, a ako nije istina, tada si ga potvorio. Rekli smo na početku ovog večerašnjeg predavanja da će imame nevi spomenuti na kraju hadis koji nam definiše šta je to gibet. Velik broj ljudi ima pogrešno ubeđenje šta je to gibet, ogovaranje, pa je Allah poslanik odgovorio, E, i čak i da ashabi imaju pogrešno ubjeđenje, jednog dana je upitao, znate li vi šta je gibet? Pa su rekli, ne znamo, Allah najbolje zna, njegov poslanik. Pa je kazao, gibet, ogovaranje je da spomeniš brata muslimana po nečemu što on ne voli, a on nije tu. Pa je onda neko da sahaba došao na, na ideju, pod pitanje. Kažu Allahu poslaniće, A šta ako zaista to je istina? Znači mi pričamo o čovjeku nešto, on to ne voli, ali je to istina. Kaže Allah poslanik onda, ako to što o njemu govorite, on to ne voli, a to je istina, e to je ogovaranje. A ako još nije istina, to je sad jedan drugi grije, slagao si na njega i potvorio si tog muslimana. Pa insa ne treba da ga šeitan zavara. Pa kaže, ma ja znam, ja ovo sve što pričam, to je apsolutna istina. Da, može biti istina i može biti ogovaranje. Poslije će nam Imam nevevi rahmetullahi alihi spomenuti određene situacije u kojima su islamski učenjaci kazali da gibet, iako je zabranjen haram, može u nekim situacijama biti i dopušten, ali vidjet ćemo da su to iznimne situacije. <clears throat> Nakon toga u 1524. hadisu od Ebu Bekra radi Allah, tenom se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam u hudbi koji je za vrijeme opresnog hađa održao na dan kurban Bajrama na mini između ostalog rekao vaši životi, vaši imeci i vaša čast. Svijeti su vam i nepovredivi baš kao što vam je svijet i nepovrediv ovaj dan u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu. Znači ovo je jedno veliko islamsko pravilo koje je Allah poslanik ali se letu vaselam e, spomenuo na jednom od najvećih muslimanskih skupova u to vrijeme na oprosnom hađu na dan Arefata ili na dan Mini kada je Allah poslanik ali se letu vaselam se obraćao ashabima pa je kazao inne dimaekum wa amwalekum wa a'radakum haramun alejkum doista su vam životi vaši i vaši imeci i vaše časti, sveti i nepovredivi, baš kao što je sveti i nepovrediv ovaj vaš dan i kao što je nepovrediv ovaj mjesec u ovom gradu misleći na grad Meku. Pa insan treba da pazi na život brata muslimana. Treba da pazi na njegov imetak i nažalost mi bi mogli za sebe i kazati da dobro pazimo i na život i na imetak u većini slučajeva ali i te kako slabo pazimo na čast brata muslimana, Allah poslanik je ovdje stavio ove tri stvari na isti nivo. Doista vaši životi, vaši imeci i vaše znači časti su na, na istom stepenu, odnosno zabranjeni su jedni drugima. I zadnji hadis, nakon interesantan hadis, e, ne mogu da ga e, ne pročitam večeras, inšala da time završimo večerasni drž. 1525. hadis od Aiši, prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi vseleme Aisha rekla Dosta ti je to što je Safija takva i takva. Poslanik sallallahu alaihi vseleme reče Izgovorila si riječ koja, kada bi se pomiješala sa vodom mora, pomutila bi je. A Iša radijallahu ta'ala dalje kazuje, jednom sam pred njim oponašao nekog čovjeka, a on reče, ja nikoga ne bi oponašao, pa makar mi dali toliko i toliko i metka. Jedan od prenosilaca ovog hadisa rekao je da Iša, a, Iš, a, a Iša riječima, dosta ti je to što ti je Safija takva i takva tijela reći, dovoljno ti je to što je Safija niskog rasta. Ovaj hadis nam jasno ukazuje koliko je ovaj naš jezik opasan. A Iša je rekla o Safiji nešto što na kraju krajeva pri toj ženi i ima. Ona u osnovi nije bila nešto velika, pa je kazala, eto, o njoj, dosta ti Allahu poslaniće to što ti je Safija niska. Kaže Allahu poslanik ali se letu veselam, a Iša, rekla si riječ. Kada bi se ta riječ stavila u more, ona bi zamutila cijelo more insan kada čuje ovakve hadise, doista se onda zapita kako ćemo svi mi zajedno proći na sudnjem danu. Allah Đerašanu molim da nas učesti na putu istine. Molim ga Subhanu Atala da nam olakša da čuvamo jezike. Molim ga Subhanu Atala da budem milosti na sudnjem danu na kraju. Subhaneke, Allahumme ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente stakfiruke, ve etubu ilike.